Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanորությունների մասին համարոտ։ Համանախագահը հույս ունի, որ 2016-ին հակամարտության կարգավորման բանակցային գործում առաջընթաց կլինի։ Թուրքիան բնդաճակատորեն շարունակում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կապել Ղարաբաղյան հարցի հետ։ Ըստ քաղաքագետի չի բացառվում, որ Ադրբեջանում կարող է իշխանապողություն լինել։ Առողջապահության փոխնախարարը հանդիպել է լրագրողների հետ։ Նոր ուսումնական ռազմավարություն ծրագիրը թևակողել է նոր փուլ։ Ըստ գիտնականի Ստեփանակերտը ախտոտման հետ ոչ մի խնդիր չունի։ Անկարայում կոչ են անում ամերիկյան դեսպանին հեռանալ Թուրքիայից։ Ֆուտբոլիստ Յուրամովսյանը վերադառնում է ամերիկյան նախկին ակումբ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունվարի 10-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ականանետից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 3000 կրակոց։ Բացի վերոնշյալից, հունվարի 14-ին շփման գծի արևելյան ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը եւ ձեռնարկել համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Արդյունքում հակառակորդի առնվազն 2 զինծառայող սպանվել է, խմբի մնացած անդամները դիմել են փախուստի։ Փոխհրաձգության ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանություն։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը հույս է հայտնել, որ 2016-ին Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը կնստեն բանակցությունների սեղանին պատրաստ կարգավորման շուրջ առաջընթաց գրանցել։ Ամերիկացի դիվանագետը նաև նշել է, որ կողմերը կդադարեն բռնություն գործադրելուց ու խուսափեն կրկեր բորբոքող հռետորաբանությունից, որը հարցականի տակ է դնում խաղացան հասնելու նախագահների ընդհանուր նպատակը։ Նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևն այն երկու մարտիկ են, որոնց ձեռքում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանալին։ Նրանք պետք է հնարավորինս հաճախ հանդիպեն խաղացան նողված առաջընթաց գրանցելու համար։ Մենք նաև աջակցում ենք բանակցություններին, որոնք իրականացվում են նախագահների ցածր մակարդակով քննարկելու համապարփակ կարգավորման բազմաթիվ տարերը։ Նման ջանքերը վստահություն կկառուցեն, կնվազեցնեն լարվածությունը ու կբարելավեն Կարգավորման շուրջ երկխոսության մտնոլորտը, ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Բուլղարիան հպարտանում է իր հայազգի զավակներով, ովքեր լուրջ ներդրում են ունեցել երկրի բարգավաճման գործում։ Այդ մասին ասել է Բուլղարիայի նախագահ Ռեսեն Պլեներլիևը Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպմանը։ Ողջունելով Հայաստանի արտգործնախարարին, նա նշել է, որ Բուլղարիա եւ հայ ժողովուրդները կապված են պատմական բարեկամական ընդհանրություններով եւ Սոֆյան շահագրգռված է երկում համագործակցության առավել զարգացմամբ։ Նախագահ Պլևնելիևը ընդգծել է, որ Բուլղարիան հպարտանում է իր հայազգի զավակներով, ովքեր լուրջ ներդրում են ունեցել երկրի բարգավաճման գործում եւ այսօր էլ շարունակում են կարեւոր դեր խաղալ Բուլղարիայի հասարակական, տնտեսական ու մշակութային կյանքում։ Նախագահ Պլևնելիևը եւ նախարար Նալբանդյանը մտքեր են փոխանակել մի շարք միջազգային եւ տարածաշրջանային խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ։ Այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղակարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի Իրաքը Միսկի խմբի համանախագահների կողմից գործադրվող ջանքերը։ Բուլղարիայի նախագահն իր երկրի աջակցությունն է հայտնել դերանախագահների գործնեությանը, համոզմունք հայտնելով, որ հիմնահարցն ունի միայն խաղաղ հանգուցալուծում։ Ես համոզված եմ, որ խաղաղությունը պայմանավորված է բոլոր կողմից միջազգային հանձնառություններին հավատարմությունից։ Զենքի օգտագործումը վկայում է փաստարկների պակասի մասին ընդգծել է Բուլղարիայի նախագահը։ Մինչև չլուծվի Ղարաբաղյան հիմնահարցը Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները չեն կարգավորվի։ Այդ մասին ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մevlut Çavuşoğlu'n։ Պատասխանելով հարևան երկրների հետ հարաբերությունների մասին հարցին, նախարարը կրկնել է, թե Հայաստանն օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը։ Առանց այդ խնդրի լուծման հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ադրբեջանի խնդիրն անմիջականորեն Թուրքիայի խնդիրն է, նշել է Չավուշօղլուն։ Նշենք, որ սա առաջին անգամը չէ, երբ թուրք պաշտոնյանները Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը կապում են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ։ Արցախի նախին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը անդրադառնալով Ադրբեջանում ներքին անկայունության ու սոցիալական դժգոհությանը չբացառեց, որ Ադրբեջանում իշխանապողություն լինի։ Ըստ նրա, այս իրավիճակում Իլհամ Ալիևի կողմից պատերազմի սանձազերծումը հավասարազոր կլինի քաղաքական ինքնասպանության։ Ներքին անկայունության ու խժդժությունների ծավալման պայմաններում այն էլ ձմռանը Ալիևի կողմից պատերազմ սանձազերծելը հավասարազոր կլինի քաղաքական ինքնասպանության։ Ադրբեջանի իշխող վերնախաղի համար ծանր ժամանակներ են սկսվել եւ դա պայմանավորված է գլոբալ աշխարհակաղակական գործընթացի այս փուլի արդյունքում ձևավորվող նոր իրողություններով։ Ըստ էության ներկայումս Ալիևյան վարչակազմն արդյունավետ քայլեր կատարելու նվազագույն հնարավորություն անգամ չունի եւ հայտնվել է մի այնպիսի իրավիճակում, երբ իր ցանկացած ձեռնարկումը միայն կվաթարացնի նրա դիրքերն ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում, ասել է Արման Մելիքյանը։ Հանրապետությունում վերին շնչարական օղիների սուր վարակի չվանության իրավիճակի հետ կապված 3 Արցախի առողջապահության փոխնախարար Զոյա Լազարյանը հանդիպել է լրագրողների հետ եւ տվել մի քանի պարզաբանումներ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ ԼՂ առողջապահության նախարարությունը շարունակում է կանխարգելիչ եւ բուժական աշխատանքները, ինչի շնորհիվ այսօր հանրապետությունում պահպանվում է կայուն իրավիճակ։ Զոյա Լազարյանի հավաստմամբ վերջին շաբաթվա ընթացքում ամբուլատոր, տնային եւ շտապ օգնության կանչերի թիվը չի աճել։ Իրավիճակը հանրապետությունում գնահատվում է որպես ոչ լարված, խոճապի մատնվելու բացարձակապես ոչ մի հիմք այսօրվա դրությամբ մենք չունենք։ Նախարարության ժամանակին կապված սեզոնային դեռևս այդ ծուրվարակների տարածման հետ համապատասխան հրամանների, հրհանգների, մեթոդական ցուցումների համաձայն բուժանձնակազմը հանձնարարված է, որպեսզի աշխատանքները ավելի զգոն վիճակի անցկացնեն։ Հանրապետության բոլոր բժշկական հիմնարկներն ապահովված են անհրաժեշտ դեղամիջոցներով եւ բժշկական պարագաններով։ Փոխնախարարի խոսքով նախադպրոցական հաստատությունների աշխատանքներն այսօրվա դրությամբ դադարեցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Ասեմ, որ աշխատանքները նպատակաուղվել ենք երկու ուղությամբ, կատարվում են երկու ուղությամբ, իրականացվում են բավականին մեծ ծավալով կանխարգելիչ աշխատանքներ եւ մյուս ուղությունը դա բուժական աշխատանքն է։ Իհարկե, առավել մենք շեշտը դնում ենք կանխարգելիչ աշխատանքների վրա, չնայած դրան, որ այսօր մենք արձանագրում ենք ոչ լարված վիճակ։ Նախարարության ենթակայության բժշկական հաստատություններում ներկայումս ստացիոնար բուժում են ստանում 82 հիվանդներ, որոնցից 38-ը երեխաներ։ Հիվանդների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Այսօրվա դրությամբ մենք վերակենդանացման բաժանմունքում ունենք ընդամենը 1 հիվանդ, որի վիճակը բժիշկները գնահատում են միջին ծանրությամբ։ Մնացած բոլոր հիվանդների վիճակը գնահատվում է բավարար, շարունակում են ստանալ իրենց նորմալ լիարժեք բուժումը։ Նշենք, որ հոսպիտալացվածներն ստացիոնար բուժումը ստանում են պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման շրջանակներում։ Տեղեկացնենք նաեւ, որ առաջիկա ոչ աշխատանքային օրերին եւս բժշկական հաստատությունները կշարունակեն հերթապահությունը ամբուլատոր հիվանդներին սպասարկելու համար օգտվելով առիթից ես ուզում եմ ուղակի անպայման կոչ անել բոլոր մեր քաղաքացիներին չմատնվել խոճապի, վտանգավոր ոչինչ չկա, եթե հետևում են բժիշկների խորհուրդներին եւ առաջին իսկ նշանների, սիմպտոմների ի հայտ գալուն պես նրանք դիմում են բժշկի։ Ինքնաբուժությամբ երբեք չի կարելի զբաղվել, ինքնուրույն հակաբիոտիկներ, նույն ասպիրին, ասկոֆեին եւ այլ կարգի դեղամիջոցներով բացարձակապես չի կարելի ընդունել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանի Փակահանի համայնքի բնակության հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է։ Այս մասին նշել է համայնքի ղեկավար Արայիկ Եղիազարյանը եւ հավելել, որ համայնքում կա 250 խոշոր եղջերավոր անասուն։ Փակահանի բնակության թիվը 167 է։ Ունենք դպրոց 34 աշակերտով։ Համայնքը 33 նախադպրոցական տարիքի երեխա ունի, սակայն չկա մանկապարտեզ, որը առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, ասել է գյուղապետը, հավելելով, որ համայնքում ծնելիության աճը դրական միտում ունի։ Մասնավորապես անցած տարի ունեցել են 7 ծնունդ։ Գյուղում գործում է բուժկետ, բարվոք վիճակում են միջհամայնքային ճանապարհները։ Համայնքն ապահոված է խմելու ջրով, նշել է Արայիկ Եղազարյանը։ Նոր ուսումնական ռազմավարությունն ու ծրագիրը 3 ուսումնական տարում տարական դասարանցիներին Արցախում ընդհանուր առմամբ բաժանել է 6300 համակարգիչներ։ Ծրագրի Արցախի պատասխանատու Մարգարիտ Ագրիգորյանը նշել է, որ անցած տարի ծրագիրը թվակողել է նոր փուլ, Ստեփանակերտի եւ Շուշիի շրջաների 6-րդ դասարանցիներին տրամադրելով 900 հատ դյուրակիր համակարգիչներ։ Մինչև այս ուսումնական տարվա վերջը 6-րդ դասարանի աշակերտներին կտրամադրվեն եւս 1300 հատ համակարգիչներ, ընդգրկելով նաեւ շրջենտրոնների դպրոցների աշակերտներին։ Համակարգիչների բաժանման գործընթացը սկսված է Խարվաճարի եւ Մարտակերտի դպրոցներից, ասել է Մարգարիտ Ագրիգորյանը։ Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի գիտական գծով փոխտնօրեն շրջակա միջավայրի երկրաքիմիայի բաժնի ղեկավար Լիլիթ Սահակյանը ներկայացնելով կենտրոնի իրականացրած ուսումնասիրություններն Արցախի տարածքում եւ մասնավորապես Ստեփանակերտում ասել է, որ ուրախալի փաստ է արձանագրվել։ Արցախի տարածքում շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հետ կապված խնդիրները սուրճ են։ Իմ 16 տարվա գիտական հետազոտությունների պրակտիկայում Ստեփանակերտը միակ տարածքն է, որտեղ աղտոտման հետ կապված ոչ մի խնդիր չենք բացահայտել։ Կարող են գիտականորեն հիմնավոր հայտարարել, որ Ստեփանակերտն աշխարհի մակրագույն քաղաքներից է, նշել է Լիլիթ Սահակյանը։ Մեկ այլ նախագծով կենտրոնը 2013-2015 թվականներին հետազոտել է Արցախի գետերի ջրերը եւ հատակային նստվածները, դրանց երկրաքիմիական առանձնատկությունները հասկանալու համար։ Այստեղ եւս աղտոտման հետ կապված լուրջ խնդիրներ չեն հայտնաբերվել։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, հունվարի 15-ին ուշ երեկոյան ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն տեղեկություն է ստացվել, որ Ստեփանակերտի մազե կամ մրջի տակ դիակ կա։ Ծառայության աշխատակիցներն անմիջապես մեկնել են դեպքի վար եւ ԼՂ ոստիկանության աշխատակիցների մասնակցությամբ դիակը դուրս է բերվել կամրջի տակից։ Պարզվել է մահացածի ինքնությունը։ Նա 1972 թվականին ծնված Սարգիս Հաբեթի Սաչյանն է, ով Հայաստանի Աբովյան քաղաքի բնակիչ էր։ Դեպքի մանրամասները ճշտվում են։ Այս տարի հունվարի 18-ին սկսվում է առաջավորած Պահքը։ Այն հատուկ է միայն հայ առաքելական եկեղեցուն, որը տևում է 5 օր։ Այս տարի մինչև հունվարի 22-ը ներառյալ։ Ըստ հայ եկեղեցու տոնացույցի, Պահքին հաջորդում է Սուրբ Սարգիս Զորավարի, նրա մարտիրոս որդու եւ 14 զինվորների հիշատակության օրը, որն այս տարի նշվելու է հունվարի 23-ին։ Մեկ տարի առաջ հայկական համայնքի ներկայացուցիչները Սվազիլենդի թակավոր Մսվատի 3-ին են փոխանցել խնդրագիտ Սուրբ Հարություն եկեղեցին Էջմիածնի կաթողիկոսարանին փոխանցելու մասին։ Մեկ տարի անց Սվազիլենդի հայկական մատուրը իրապես դարձավ հայկական եւ այսուհետ օրենքով պատկանում է կաթողիկոսարանին։ Հերավոր Աֆրիկյան թակավորությունում հայկական եկեղեցին հայտնվել է 1989 թվականին։ Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչներն այցելել են ռազմագերի Արսեն Բաղդասարյանին։ Այս մասին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղում կոմիտեի առաքելության տեղեկատվական բաժնի աշխատակից Էթերի Մուսայելյանը։ Հունվարի 13-ին Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են 2014 թվականի դեկտեմբերի 26-ին շփման գիծը հատած ռազմագերուն եւ հնարավորություն տվել ընտանեկան բնույթի տեղեկություններ փոխանակել հարազատների հետ, նշել է Էթերի Մուսայելյանը։ Նշենք, որ ականհայ շինծու գործի շրջանակներում Արսեն Բաղդասարյանին մեղադրել են դիվերսիա իրականացնելու մեջ եւ դատապարտել 15 տարվա ազատազրկման։ Անկարայի քաղաքապետ Մելիք Քոքչեքը Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Բասին կոչ արել հեռանալ Թուրքիայից։ Քաղաքապետն այս կերպ է արտահայտվել այն բանից հետո, երբ դեսպանը դատապարտել է Թուրքիայում գիտնականների ձերբակալումը։ Դու ճիշտ ընտրություն չես ԱՄՆ-ի համար, հետ գնա քո երկիր ու թող նոր դեսպան գա, որը մեզ կճանաչի, մասնավորապես ասել է քաղաքապետը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Թուրքիայում 1 տասնյակ գիտնականների են ձերբակալել այն բանից հետո, երբ նրանք կոչ են արել դադարեցնել բռնությունները քրդերի նկատմամբ։ Ադրբեջանական Մինվալկետ ազգայքում հերթական հարցումն է իրականացվել։ Այս անգամ ընթերցողներին առաջարկվել է պատասխանել հարցին. Ադրբեջանի մասշտաբներում որ խնդիրներն եք համարում առավել արդիական։ Տնտեսություն պատասխանն ընտրել է հարցվածների 27%-ը։ Ղարաբայան հակամարտությունն ամենաարդիական թեման է համարել հարցվածների 23%-ը։ Բարձր գնաճը նշել է 18%-ը, գործազրկությունը 11%-ը։ Մարզասերների համար Մոսկվայի Սպարտակը հայտարարել է Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Յուրա Մովսիսյանի հեռանալու մասին, շնորհակալություն հայտնելով խաղացողին համատեղ աշխատանքի համար եւ մաղթելով հաջողություն։ 28-ամյա ֆուտբոլիստը կարիերան կշարունակի Real Salt Lake-ում, հանդես գալով վարձակալությամբ։ Ամերիկյան ակումբն ունի տրանսֆերը հետագայում գնելու առաջնահերթային իրավունք։ Վարձակալության պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Հիշեցնենք, որ Յուրա Մոսյանը Real Salt Lake-ում խաղացել է 2007-2009 թվականներին, հետո կարիերան շարունակել դանիական Ռանդերսում եւ ռուսական Կրասնոդարում։ Մովսիսյանը Սպարտակում հանդես է գալիս 2013-ից։ Ռուսաստանի ընթացիկ առաջնությունում նա մասնակցել է 11 խաղի, դառնալով 3 գոլի եւ 2 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Ադրբեջանում Խազար Լանքարան թիմի ֆուտբոլիստները հրաժարվել են մարզվել, քանի որ արդեն 3 ամիս է աշխատավարձ չեն ստանում։ Երկու օր առաջ հրաժարական է տվել թիմի մարզիչ Յունիս Հուսեյնովը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։